karadiridimba ndabaramukije nongera ndabaha bakunzi mwese muri ko Radio isanganiro na cyane cyane ni mwebwe abakunzi ba karadiridimba mudutunge kuri iyi itari mike mwari mumaze mutadukurikira mudakurikirana kino kiganiro nimvo zitatuvuye ko uno munsi muri karadiridimba nk'uko benshi mwagiye murabyumva tuza kurabira hamwe ingendo abanyepolitike bogira kugira hata hata kugira hatunganywe amatora meza kandi atekanye ni mu gihe muri kano karere ka afurika duherereyemo ariko hategurwa amatora mbere dufatiye ku myiteguro iriko ibera aha hafi y'iwacu mu gihugu cya repubulika iharanira demokrasi ya kongo ni hafi rwose Burundi bisigura ko ibizovamwo bigenze neza abarundi bashobora kuhakura icigwa canke bagafasha kugira aho hakurya bigende neza na rijya ari igihugu kibanyi wa wundi ati ejo si kera ejo n'ubu naho kwibagira ko nk'urwo rubanza nyine eh, rw'amatora abarundi natwe tururindiranye ishika mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri uno munsi rero turaba inyifato nyezina yogenga abanyepolitike mu butandukane bwabo kugira abo bahunda amajwi canke abo bandi batayabaha basenyere ku mugozi umwe mu gutegura iterambere rirama ibibazo ni byinshi bijanye eh, n'ingendo abanyepolitike bogendera muri rusangi ari naco gituma twatumiye umuhinga mu bijyanye na politike duhava twakira mu kanya kino kiganiro kikaba kigiye kuremeshwa na Medard niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma ni Emetusin Mitebutsi reka nongere kubaha ikaze vivimos en tu ya. tudatebye rero reka tuje mu idonido karadiridimba uno munsi ndabibutsa yuko namwe muza kugira uruhara muri kino kiganiro muza gucisha ku telefone zanyu zuguruye nazizi wacu zikaba zuguruye ku bwanyu irindwi na gatandatu ubusa na gatatu amajana icenda na gatatu cyangwa itandatu na rimwe n'izindi musanzwe mumenyereye reka rero hano mu bwami bukuru bwa radio isanganiro twakire umutumire turi kumwe akaba ari dr ambasaderi denis banshimiye ubusa mwana nose bijyanye na politike reka ndakuramutse ndaguha muri kino kiganiro ego nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baratwumviriza aho bari hose ndibaza yuko nuko nyine ni dr ambasaderi denis banshimiye ubusa ego ntacyo nabeshye ntacyo mwabeshye ego reka tuduge ku ijambo inkombe ufatiye ku burorero buboneka kandi buzwi aha muri kano karere ka Afurika uburundi busanzwe buherereyemo murashima inyifato abanyepolitike bagira canke bafise muri rusange muri kano karere uburundi burimwo ibihugu byose eh, ntibifise abanyapolitike bafise inyifato imwe ariko muri rusange hari icyo tubona amengo Eh, abarongoye ibihugu bagomba guhurira ko uretse ibihugu bimwe bimwe turashya tubona hariho ibindi eh, bifise indongozi umengo zirashaka cyane yo guhindura amabwirizwa nshingiro yo kugerageza kugira ukuntu na kuriya ugasanga rero umengo nivyo hariho bariko baragira intambwe mengo bariko baragenda bagana demokrasi imico n'imigenzo ya demokrasi mugabo kandi hariho nabandi turavye tubona yuko mengo biracacumbagira mhm. turaho nyene kuri demokrasi gatonya muravye ibi bihugu byacu nyene tusanzwe duherereyemo koko abaserukira abandi muri politiki mubona bagendera yangendo ya demokrasi nk'uko isanzwe izwi cyangwa turacyari ko turiga ukuntu twajya muri demokrasi nyezina turacyari ko turirondera ntiharagera ko dushya tuvuga yuko twashitse muri demokrasi, kuko nk'uko umuntu yo vyiyumvira ntibyokunda ko tuvuga ngo twaramaze gushika muri demokrasi, tutararonka badushika nayo kugira naho tube dufise abantu two kwita abademokrate ni ukuvuga n'abantu baba bafise imico n'imigenzo ya demokrasi mm-hmm. y'intwari ibereye ariko urabona twaje tuva kure twaje tuva mu mugambwe umwe hanyuma havuye umugambwe umwe tujya turacumbagirika tujya mu ngwano hanyuma tuvuye mu ngwano twategerezwa kubandanya twirondera ntiharagira rero yuko umuntu yavuga nyine yuko tumaze kwinjira ntiharagera yuko twavuga yuko abatogwa ngo barongora abandi muri ibyo bihugu bafise imico n'imigenzo y'iyo ntwaro ya demokrasi eh, ntiturabona neza yuko turi turashika mugabo ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi niko umuntu yovuga agaragaje hugumye icyizere mhm. Dr urabye imyaka mirongo itanu iraheze dufatiye ibihugu bya afurika tuva mu bukoroni haraja eh, ibihe bita ma independance ibihugu bimwe bimwe birikukira byikukiye harakurikira intwaro za gisirikare eh, mbere n'ubu demokrasi tubona iriko ira imyaka 50 ni gice cikinjana koko ntihari bwagere ko tugendera ya demokrasi nyezina imyaka 50 mu buzima bw'igihugu si imyaka myinshi cyane gose y'ikirenga kuko nk'ubu iyo myaka 50 uvuze naho twoguma mu bihugu bitari bike vya Afrika igabuwemo imice myinshi ni ukuvuga hariho umuce wa mbere umuntu yovuga uwo hafi y'imyaka mirongo itatu tuvuye mu bukoloni twaciye tuja mu ntwaro y'umugambwe umwe mu bihugu byinshi vya Afrika mm. ahandi naho ugasanga ni intwaro y'umugambwe umwe mugabo ushingiye ku gisirikare mm. no ngaha mu Burundi niko byari bimeze mm. urumva iyo myaka 30 ibiheze turi mu mugambwe umwe umugambwe umwe ntushobora kuvugwa wamwe demokarasi kuko haba hari icyiyumviro gikuru cy'umugambwe umwe uri ku butegetsi gusa urumva iyo myaka mirongo itatu ya mbere iravuyemo hageze rero ko tuza muri iyo yindi myaka mirongo ibiri mirongo ibiri n'ingahe isigaye niho novuga ko twari ko turatangura kurondera rero kurondera imico n'imigenzo ijyanye n'intwaro ya demokarasi imyaka mirongo ibiri rero nayo ni mike cyane warasinzikajwe na ya myaka mirongo itatu wamaze uri mu mugambwe umwe ngira ngo urumva rero ko tuzajya tuvuga ngo mirongo itanu ni myinshi cyane ariko kandi ntitwashya tuvuga ngo n’ubuhizi kuba tutarashobora kuronka ingendo n'imico ya demokrasi ndagaruka mu nyuma gatonya ariko turi aho nyine tworindirira kuri ingahe kukinjana oya biva ingene ibihugu bisanzwe bimeze n'ingene ibihugu bitunganijwe n'ingene bironse indongozi nko mu bihugu bya buraya ntibaronse demokrasi mu munsi umwe mhm. baronse demokrasi mu myaka amajana ni ukuvuga baraguye barabyuka baricana baragwana baragwanira demokarasi harabaho incungu gushikaho bashikira ahantu bavuga bati ahantu ntitugisubira inyuma twebwe rero turacyari muri iyo ngendo yo kurondera demokarasi ntituyironka mu munsi umwe kandi ntituyironka mu mwaka umwe nicyo gituma navuze nti hari naho byoba bica bikaza tukazoteba tugashikira neza imico n'imigenzo ya demokrasi kugira ngo turonke abademokrate bazoturongora batujana mu ntwaro ya demokrasi y'ukuri Dr aho ngerageje kukumva ubwo nti haboneka yuko uba uha nk'imigi dufate bari abanyepolitike dufate baba bari nko ku butegetsi hejuru y'abandi kuko bavuga bati nibo bariko bategura abo bandi nibo bategura ivyo bihe vya demokrasi yo muvuga tuzoshikira na gato yomba iyo tuba tumaze kuronka demokarasi twari kuvuga duti turi muri demokarasi ariko mu bihugu byinshi bya afurika byaciye bisubira inyuma gushika naho hariho abakuru b'ibihugu cyangwa imigambwe yahora ku butegetsi yagarutse igasubira ku butegetsi mhm. ni ukuvuga rero gushyikira demokarasi ni nurugamba ni urugamba ari we wese mugabo ntibisigura yuko ndiko ndavuga yuko bisanzwe kandi ari byiza kubona tutarashikira mu ntwaro ya demokrasi aho umuntu ashobora guca yibaza none uko gushikira kuri demokrasi kuzoshikanwaho n'abandi kuzoshikanwaho n'indongozi izo zoba ziri ziratwara eh, ibi turiko turavuga kino kigani yego mm. kuko nk'akarorero batanguranye umuzo wa demokarasi mu myaka ya mirongo icyenda nka twebwe turabona ko mengo hari akantu baba bari imbere no guhanga k'akarorero muri senegal aho mukuru w'igihugu yari ahari abudurayi wade yahinduye ibwirizwa nshingiro agaca asubira akitoza mhm. mugabe bene gihugu baca bavuga bati ntitugutora mhm. yarihinduye mhm. ati naho waturushije ingufu karihindura mugabo kuzuye kuyitoza ntitugutora nk'iyo ni ni ingendo ibijyanye n'indero abenegihugu baba bamaze kubona kandi bagatahura bati ibisi si byo byiza urabona kandi no mu bihugu bya Afurika y'epfo naho ntuvuga yuko twaciye mu nzira imwe mhm. mugabo urabona umukuru w'igihugu arashobora gukora ibintu babona yuko bidatunganye bakamukura hakurikije amategeko mhm. batagize kudeta icyo rero ni kimwe mu bimenyetso biba biri ko birerekana yuko abantu buke buke buke buke bariko baramenyera icyo ari cyo demokarasi mhm. kandi demokarasi idaherera mu matora gusa ngerageje kubatahura ngaho ni ukuvuga ko demokarasi ikomeye yoshingira ku banyagihugu kuruta ku banyepolitike eh, byose birajyana mm. kuko abo banyapolitike barongora igihugu mhm. bava mu bene gihugu mhm. mu gifaransa bavuga yuko eh, chaque société a des dirigeants qu'elle mérite ni ukuvuga ntibakoroka bava ku ijuru bikwiye rero kujyana uko abenegihugu batera bajya imbere niko hashobora kuvamwo indongozi nziza zishobora gushikana igihugu kuri demokrasi ariko kandi kubera demokrasi atari novuga ubwoko bw'intwaro twari dusanganywe kuva kera igihe hashoboye kuboneka indongozi zimaze kunyugwa n'imico n'imigenzo ya demokrasi nticyobuza ko nazo arizo ziza kwigisha abenegihugu ingendo ibereye muri demokarasi mhm. eh, dufatiye aho muratubwiye uko kuntu abanyagihugu n'abanyepolitike cyangwa abaserukira muri politiki bo kwigenza mugabo akenshi eh, dufashe nk'ubu buhinga uwo munyagihugu aserukirwa dufate nko muri leta mhm. ibyo bita n'amasifuraje kujya kuntu agenda guserukira umunyagihugu ugasanga nta ruhare umunyagihugu afise rwo gushikira uwo byitwa ko yaserukiye mugabanye politiki yavuga ati wowe niwavuga uzo userukiye bajya abandi bose ntigishobora kuba kimwe mu cyotuma haba intambamyi y'uwo munyagihugu kwiyumva koko yuko ashobora gushikiriza ikintu ciwe akagishikiriza uwo yagitumye cyangwa uwo yatoye e, ivyo e, biva ku rwego abo bene gihugu baba bagezeko mhm. nk'akarorero Ehm, mu bihugu demokarasi iteye imbere cyangwa iri kiratera imbere barashobora gutora ababaserukira mu nzego mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka icyo bita parlement mhm. ariko kandi hariho baratogwamwo n’abajya mu kuba abashikiranganje no guserukira mu bundi buzima butandukanye ntibica rero bivuga yuko umunyagihugu umwenegihugu atoye acavuga ngo ahanje ndahejeje yaho mu ngeri umwenegihugu ategereza guca amenya gukurikirana neza kurabira hafi y'uko babandi yatora bariko bararangura igikorwa cyabo kuneza neza ciwe niyo yarya amashira hamwe mu bihugu biteye imbere n'amamuvuma mhm. mfate nk'akarorero ka hafi kavugwa cyane muri no miss les gilets jaunes mhm. les gilets jaunes ni mouvement y'abenegihugu b'abafaransa tubivuze mu majambo make tuvuga yuko bariko bariyamiriza ubuzima buzimvye mm. muri make mhm. rero nkakurya leta ntikivuga ngo muri mu makosa mm. irumviriza icyo bariko baravuga hanyuma ikaraba n'igishoboka mm-hmm. kurya n’uburyo bwo gukurikirana gukurikiranira hafi ibyo abo abenegihugu batoye bariko barakora kugira barabe ko bariko barakora ku neza y'igihugu ariyo ineza y'abenegihugu mhm. murakoze cyane reka tugaruke kuri bya bihe eh, twagiye turavuga duti ukwikukira eh, uhama hakurikira intwaro y'umugambi umwe gushika naho haza demokarasi urabye abagiye baratwara reka dufatire akarorero wanashima hano iwacu mm. warabona yuko batwara imyaka irenga cumi gushika mbere no gushika mu 1993 gucyo imyaka yose yararenga 10 ubwo ijyangendo ntishobora kuba nk'iyotuma canke yopusa nabo bandi biyumvira bati bujya kugira ukora ibintu neza nuko twari imyaka myinshi um, ubu hari intwaro zishingiye ku biringo bishobora kwisubiriza bivuye ku gushaka kwa bene gihugu rero warinze wiyamamaza ugatanga iporogaramu y'iwawe ugatanga imigambi y'iwawe uzorangura hagati ya wewe na n'abenegihugu bagutoye nta sentare nk'izi sentare tuzi iriho ni ukuvuga yuko bagutoye hanyuma nturangure ibyo wabemereye umwenegihugu ntashaje kukwitwarira ntahariho ngo nta namwe aza kuvuga ngo muri propagande muri kampanye electorale wari watubwiye ibi n'ibi n'ibi n'ibi none ntiwabikoze ni ukuvuga uburenganzira sentare yonyine n'abasigaranye sentare yonyine n'abasigaranye aba ari kutakongera ikiringo ni ukurindira eh, hakagera amatora waramushimishije agasubira akakongera utamushimishije ntakongere iyo niyo sentare afise mhm. rero waratowe hanyuma ugasubira mu bene gihugu ntibagutore nta gituma na kimwe kihari cyo gushaka kuvuga ngo ubu rero ngo nkwiye gushikana imyaka cumi ngo cyangwa imyaka cumi n'itanu hanyuma kandi navuze yuko ubu ari nabyo bitandukanye mu ntwaro za kudeta intwaro z'imisumagiranyo mhm. ubu hari intwaro zishingiye ku ibwirizwa nshingiro mhm. ibwirizwa nshingiro naryo rigatanga neza ikiringo uwutowe uwo ari we wese amara mu mabanga mugo rishobora guhinduka bivanye n'ubushobozi bw'utwara rishobora guhinduka bivanye ni kuki abategetsi cyangwa ni kuki abanyepolitiki cyangwa ni kuki abo ku rwego hejuru bakunda ubutegetsi mu butegetsi hari iki mu butegetsi hari ubutegetsi nyine ni ukuvuga icyo bita repozisiyo do pouvoir mhm. umuntu ari mu butegetsi afise uburenganzira afise ubushobozi bwinshi yumva ko ari ibintu by'iteka cyane mhm. umukuru w'igihugu ntaja ku kibuga cy'indege nk'uko umuntu asanzwe ajya ku kibuga cy'indege umukuru w'igihugu ntiyururuka indege nk'uko umuntu asanzwe yeruka indege ni ukuvuga hariho icyo bitare bien materiel ni kuvuga ibintu nyene bifadika mhm. n'icyo bitare bien symbolique ni ukuvuga ibintu by'icyubahiro mhm. eh, gusa mugabo bifisa agaciro gakomeye kuko uko icyo cyubahiro kiboneka niko kiba gifise n'insiguro mhm. yego dogiteri none ni kuki ubutegetsi bugoye kuvako ubutegetsi ni ibyo nyene bica bituma umuntu ubutegetsi ntibugoye kuvako Guinea imyaka za Mozambique hose yego kenshi na kenshi muri bino bihe umuntu ariko araraba igituma bigorana kuva ku butegetsi ni ukuvuga turacyari muri ya mico n'imigenzo yo ku ntwaro y'umugambwe umwe mhm. intwaro y'umugambwe umwe kubera iki naho nyine havugwa umuntu wabivuze neza yovugamo byinshi kubera umugambwe umwe wakurikiye intahe yo kwikukira mhm. ubwa mbere waroroshe guca ubu umugambwe umwe kuko mu kiringo c'intara yo kwikukira umugambwe ni wari umwe hari imigambwe myinshi muri Afrika mu bihugu byinshi bya Afrika n'u Burundi burimo mugo utsinze ariko uwutsinze waca witirwa rero waca uvuga yuko iyo yindi yatsinzwe kubera yuko ubwa mbere waba wisunze intwaro za cami mhm. zahoraho mu ntwaro za cami naho mukaba muzi ko babiri babaho mukaba muzi ko atankuba zisangira igicu hanyuma kandi ikindi cyatuma boroherwa nuko bavuga bati twebwe nitwe twatumye abo banyamahanga bagenda mhm. ni ukuvuga mwebwe muri ko murabandanya mutugora ni nk'uko mwaba muri ko murabandanya mushaka ko abanyamahanga bagaruka kuko kenshi wasanga ari imigambi yaba yakoranye n'abanyamahanga yatsinzwe mhm. itsinzwe na reparti nasiyonalisite yego mhm. urumva rero byaciye byoroha yuko haboneka umugambwe umwe iyo ngendo rero yaragumye mu mico n'imigenzo y'abanyafurika ahatari hake mhm. nicyo gituma rero ubona eh, usanga umengo imyaka myinshi niyo ikwiye kuguma iriho kuko hariho n'imico n'imigenzo y'uko umuntu ni umushefu ubuzima bwiwe bwose mhm. umwami yari umwami ubuzima bwiwe bwose keretse atanze y'umugambwe umwe ubu rero niho mvuga nti turi turagerageza kwiga kuja mu mico n'imigenzo y'imigambwe myinshi ariyo iranga demokarasi ibyo rero nabyo nk'ubu wowe uko uri sinshobora mu munota umwe mhm. bisaba amagenerasiyo menshi no gusaza cyangwa inka wewe urashobora kugenda bitarakuvamo mugabo abuvyaye bakazoronka imico mishasha ya demokarasi reka tugaruke ku matora ariko arategurwa ah, hano mu karere k'ibiyaga bigari si kure cyane n'uburundi n'ihe nyifato n'ihe ngendo umufatiye akarero ka hafi yaho mu gihugu cya repubulika iharanira demokrasi ya kongo abanyepolitike bogira kugira hategurwe koko amatora meza kandi atekanye kandi ahurikiwemo bose ubwa mbere igituma amatora akunda kutaba meza mhm. biba bivuye ku bari ku butegetsi mhm. kenshi na kenshi bimwe bimwe twagiye turabica ko eh, na kenshi na kenshi tugumye mu matora nyene gusa mhm. tugumye mu gisata c'amatora mm kenshi na kenshi imigambwe iri ku butegetsi kumwe n'abayirongoye nyene baba bari mu butegetsi mhm. ba, baranigira cyane mu menshi ibikorwa by’imigambwe kuko iyo tuko turavuga amatora dutegereza guca tuvuga imigambwe mhm. baranigira mu menshi eh, ibikorwa urubuga rwa politike baragugara icyo bita roveruyaje do l'espace politike barazitira ku buryo uwo batavuga rumwe na n'ubutegetsi batamwemerera ko nawe aja kugira icyo ashikirije kugira ngo haboneke amatora meza mhm. abenegihugu bategerezwa kuja muri politike mhm. ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko imigambwe itegerezwa kuronka uburenganzira iranabufise mhm. bumwe bwo kuja mu bene gihugu kugira ngo tubyumve neza mfate uburorero bw'ibihugu dushobora kuvuga duti aha aka n'akarorero mu bufaransa mu gihugu nabayemo mhm. umugambwe ugiye dufate mu ikomine mhm. urashobora gutunganya inama cyangwa ikoraniro rizamwo n'uwo ari we wese ashaka mm-hmm. atari muri uwo mugambwe naho yoba atari muri uwo mugambwe ari muri uwo mugambwe cyangwa atari muri uwo mugambwe mm-hmm. uwo mugambwe ukaza ukavuga ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu mm-hmm. abo baje batari muri wo bashobora kubaza ibibazo bakavaho bakumva yuko ibyo uwo mugambwe uvuga ari byo bagashobora no kuwinjiramo ni ukuvuga muri gihe icyo bacita l'animation politike locale mhm. ni ukuvuga umuntu eh, hariya nyine mhm. abenegihugu akamenya ibiri birabera mu gihugu mhm. gutyo hageze amatora niho bajya gutora bazi icyo batora wugaye rero urubuga rwa politike ni ukuvuga ubu kurategura amatora mabi kuko buri kurabwira bene gihugu ati hore n'amatora yagera nzoza kubabwira aho muzotora Mm-hmm. ibyo na byose amatora meza ni ukuvuga rero hategerezwa kugurwa urubuga rwa politiki muri ibi bihugu bya afurika uko kenshi na kenshi usanga ariko bimeze hanyuma ikindi umuntu yovuga simenya yuko byaba biva ku migambwe iri ku butegetsi cyangwa ko byaba biva ku barongoye imigambwe imigambwe tuvuga yuko itavuga rumwe na leta nta nguvu itwereka mm-hmm. ni ukuvuga nta mu bihugu bya Afrika ntiyerekana icyo bita alternative hamwe uvuga uti none uyu mugambwe uri ku butegetsi ho ni wava ku butegetsi namwe muzoza muzanye igiki gishasha cy'akarusho mhm. nko muri bino bihugu byacu urabona ngira bivuye n'ukuntu urubuga rwa politiki nyine rwugaye ntidushobora kumenya ngo Umugambo nyene wo muri yo position ubu ufise uvuga ni uyu ni kuko igwo rubuga gukugagwa none e, biruko kubera intwaro za zijanye na ya mico n'imigenzo ya kera mm, tuvuga ko bibabaje ga docteur birababaje cyane mhm. kuko turirimba demokrasi mugabo tukaba mu kintu mu mico n'imigenzo itandukanye na demokrasi nuvuga rekura leke uh-huh. ni ukuvuga iki nk'akarorero imigambwe yo muri bino bihugu byacu usanga yanditswe ku muntu mhm. ni ukuvuga si ishyirahamwe riri ukwaryo ubonye umugambwe nakubonye naka nk'umuntu nk'ubone eh, eh, eh, kandi atari ko byategerezwa kumera ni ukuvuga ni nk'uko umuntu agiye personalize ni umugambwe muntu ni umugambwe muntu iyo rero ubaye umugambwe muntu ndani mu mugambwe ntashobora kuba demokarasi hacaba impari hacaba hacaba umugambwe ucurongorwa nk'uko twari ko turavuga ibyo bihugu birongowe mhm. kuko abarongoye imigambi bafise ya kirutire y'umugambwe umwe nyine ni ukuvuga ni jewe ndi chef ni jewe mvuga si nkene y'umhaririza mu mugambwe mu migambwe urabona yuko bagenda kugira amanama mu gifaransa bavuga icyo bita reyiniyo d'information mhm. ni amajambo yavuye hejuru baragiye barayashikirije namwe muri abanywanyi mashi amashyi inama ngira n'ibi usanga bamwe bajya ku malisite n'ayandi bavuga ati cyavuye hejuru cyavuye hejuru ibyo byo urumva n'ibindi biteye intuze cyane gusumba ibyo rero imigambwe yo muri opposition ifisi ingorane zijanye n'abayirongoye tube turareka yuko kumbure n'imigambwe iri ku butegetsi Eh, itayorohereza mm-hmm. mugabo hari hakenewe abantu babona kure abo bita rezomu deta bashobora gutunganya imigambwe igaba imigambwe idatwarirwa mu mufuko mugabo imigambwe nyine aho abantu baserurira ibyiyumviro hanyuma kandi bakareka kuba ehm, icyo mu gifaransa bita egoyisite bakareka kwikunda ni ukuvuga ahantu hari intwaro zimeze gutyo kugira ngo abari mu migambo itavuga rumwe na leta batsinde bategerezwa kuja hamwe mu makoalisiyo ndaramukije ndaramukije umutumire yashoboye kutitaba uno munsi dogiteri amusadeye yego ndabaramukije zeno zeno mwumvise icyadukoranije uno mm. munsi duga ku yego nabakurikiye kuva mu ntango gucika uyu mwanya nabakurikiye numvise ah, neza yuko uno munsi twari twakoranijwe mhm. eh, ni ukuvuga abatavuga rumwe na leta ibihari nawe arokonesa yuko mhm. nawe arokonesa yuko eh, ufatiye ku ko mu burundi yuko kuri opozisiyo urubuga rutuguruye iya icyo nagengurutse kuko hariho bamwe batababibona ukundi mu bisanzwe kugira ngo dushobore gushyika ku ntambwe Mm-hmm. uha ijambo uwo ari we wese eh, eh, nko mu bihugu rero biba byarateye intambwe mu bintu bijyanye na demokarasi ah, ahubwo usanga eh, usanga opozisiyo ari nk'icyo nokwita nk'umukoca nka arbitire kenshi ibyo opozisiyo iba yavuze leta ikinyaragasa ikabikorera ko n'ingoga na n'ingoga Eh, ariko rero iyo ata opozisiyo ihari leta birashobora birayigora kubona aho yakoze neza n'aho yakoze nabi mhm. uko niko nobivuga niko nanjye ndabibona mhm. eh, hanyuma ikintu ikindi yashikirije imbere y'icyo kijyanye no eh, ntamutahuye neza kumbure n'akabazo ari karandikana kabazo oh, mhm. ni komantere nicyo ntabwo ko kuko ni ikijyanye n'ukuntu yavuze ngo Ah, iyo umukuru w'igihugu cyangwa umutegetsi runaka eh, atwaye ikiringo cyiwe akagitwara neza eh, iyo agarutse mu matora eh, abanyagihugu iyo yatwaye neza abanyagihugu barongera bakamwongera mhm. iyo yitwaye nabi abanyagihugu ah, nta yindi sentare bafite sentare mhm. yabo bikora ko ni ku ijwi bakavuga bati oya mhm. hanyuma yego ingorane dufite nk'uko nari ndabivuze mhm. se ni zo muri afurika sinzi nimba abanyagihugu hazongera igihe bakavuga bati babaho uburenganzira bwo kwikorera abategetsi mhm. aho mbure reka bizofata iyindi ntambwe mugabo utoke eh, um, umugujejwe amatora ucigwaho n'umukuru w'igihugu cyangwa ugashyirwaho n'umuntu aba ari igisanzwe ariko ubutegetsi biragora cyane surtout muri demokarasi bagikenewe kuregwa bagikenewe mhm. kwerekwa yuko hari ibindi bishobora kubandanya Mhm. ara kandi kabazo ka nyuma kugira twakire uwundi nawe nanyeretse ko ku murongo ego murakoze eh, ikindi novuga ni uko muri demokarasi hategerezwa kubamwo resite de la constitution eh, constitution eh, ni igihugu kirimo demokarasi niyo iba itwara igihugu mhm. ntabwo igihugu kiba gitwarwa n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu aba ahagarariye amategeko yashyizweho na constitution corruption kujya ahahagararira na ya corruption niyo yongera ikavuga ikiringa zo hamara akongera akahava ibi byo kugenda uh, umukuru w'igihugu agahindura constitution kugira ngo nkumbure haze constitution eh, imworohereza kubandanya iyo iyo abanyagihugu bamaze gutahura demokarasi ibyo ntibishoboka ingorane itatubwira muri afurika ni uko uh, muri afurika yagiye kwambarasa la demokarasi itaratahura demokarasi icyari cyo Eh, mbere novuga nkumbure hataragera n'uko iyo demokarasi yari bwashika kuko eh, eh, nta demokarasi ishoboka ata ata ata y'abantu bamaze gutahura baje hejuru mu cyongereza novuga yuko there is no democracy without literacy mhm. ni ukuvuga uko abantu biga bagashika hejuru niko abantu bagenda baratahura ibintu bijanye na na na, na demokarasi cyari mugabo gihe abanyagihugu eh, nivo yabo yo gutahura ibikiri hasi cyane barabahendereza bakavuga demokarasi ku munwa bataratahura demokarasi ari icyo hanyuma wa wundi abatwara akaba ari aguma akamisha abakamisha basinziriza ahubwo usanga demokarasi si avuze ngo nabivuze neza mugabo sinabivuze neza navuze ibiriho mm -hmm. biragoye kugira ngo ntuvuge yuko kubatavuga rumwe na leta eh, urubuga rwa politike rusa no guhugaye kuko tuvuga ibyo tubona ku kibuga ibyo twumva ku maradiyo abantu bakavuga bati twebwe habaye inama hasigara haraba n'ibi n'ibi n'ibi hanyuma kandi bikaba bivuye mu bushakashatsi nakoze mu gikorwa mperutse gushikiriza urumva rero navuze ibyo nzi kandi nabonye kandi nakoze ko k'ubushakashatsi si si birebire cyane gose mm. navuze ubwo ze nongira yashatse guhagarara cyane cyane kubazo cy'u Burundi eh, eh, eh. abatavuga rumwe na leta no mu Burundi ngo ntibahabwe urubuga rumwe nta nta rubuga rumwe bafise byo si mm. kumbure gusa umuntu yovuga yuko atari ngaha mu Burundi honyene mugabo mm. navyo nyene sagaseseshwa rumuri mm-hmm. ikindi yavuze avuga yuko atatahuye neza ahubwo yo kigira ko commentaire yogira icyo kivuze ko ni imigwi igejwe amatora e, itigenga mhm. muri Afrika burya hariho ikintu notomora neza burya ugutuma imigwi kandi n'iby'ukuri niko biri mu bihugu bitari bike uretse ko hariho nabyo nyine bitari ku rwego rumwe mhm. ngira ngo niko gufata uturorero twakure mu bihugu byateye eh, imbere mu bihugu tugarutse rero tugarutse rero aho iwacu mm-hmm. ingorane isumba kuvuga gusa yuko ari kubera basizweho n'umukuru w'igihugu none abasizweho n'umukuru w'igihugu ntibize amategeko mm-hmm. cyangwa ntibaba babikwiye baba babikwiye mugabo ni ukubera iki bishika ntibigenge si ukubera baba basizweho n'umukuru w'igihugu kuko si byari ndi mwari mwasigaye mu nyuma ukuntu politike nayo niryoshye biba byavuye rero kuri politike y'igihugu muri rusange si ukuvuga ngo ni umukuru w'igihugu nariko ndavuga yuko amategeko uyazi mugobe kanka ko unayashikiriza cyanditse niki kuko eh, sinzi ico novuga context environnement mhm. ntigukundira ko bigenda mugabo naho botogwa tuvuge naho naho botogwa mhm. context ni ukuvuga ivyo vya politike bikimeze uko naho nyene vyogenda uko nukuvuga ingorane nyamukuru z’uko basigwaho n'umukuru w'igihugu gusa mm. naco nyene kirashobora kuba kirimo mugabo ico siyo conyene kandi sico umuntu yohagararako kuko hariho abatogwa mm. yovuga yuko abarongora seni mm. eh, batogwa na n'abenegihugu icyo bita sifuraje and endiregiti kuko batogwa n'abatowe n'abenegihugu si wo muti rero yego bo oya ni ukuvuga turashobora kubandanya tuzogiharira ko n'abandi bagatanga ivyiyumviro mugabo iki cyo gutogwara n'umukuru w'igihugu cyo gushigwaho n'umukuru w'igihugu conye n'ubwacu ntigikwiye kugira ngo gisigure eh hari ibindi bintu bituma batigenga kuko ndazi neza n'abandi batogwa n'abene gihugu mugabo batigenga mu Burundi canke n'ahandi mhm. hanyuma kuri iki cyubahirizwa cy'ibwirizwa cy'ibwirizwa shingiro n'ibi bijyanye n'amamanda iki cy'amamanda nakivuze gusa nk'icyo bita prinsipe mhm. ni ukuvuga ibwirizwa shingiro riravuga ingene amamanda angana ibiringo bingana iyi ni prinsipe mugabo iki yavuze rero cyo kubahiriza ibwirizwa shingiro nicyo bita etat de droit ni ukuvuga igihugu kigendera ku mategeko amategeko arubahiriza uri kararangura amabanga uri kararangura amabanga nawe akagaruka akubahiriza ayo mategeko rero muri afurika icyo kiracagoye kuko dusanga umengo abari mu mabanga bari hejuru y'amategeko mhm. ahuko amategeko ariyo yategerezwa eh, kuba hejuru y'abari mu mabanga mhm. ni ukuvuga iki ni ukuvuga rero yuko abantu nk'uko tubibona hirya no hino abantu bagiye mu mabanga bashobora no guca bahindura amategeko aho mm. icyo ni kibazo mugabo ni hahandi nyene namwe mwagarutse uti n'abanyagihugu baratahura demokarasi eh, uko nabone yakivuze ati barabahendereza eh, utuntu eh, mm. nabivuze mugabo hari hageze ryari turiko turagwa tuvyuka ubu rero cyo twokwibazani mbega turafise indongozi mm-hmm. naho turiko turagwa tuvyuka mugabo tuvyuka tugenda tugana demokarasi izituganisha demokrasi muri Afrika mu gihugu cyacu mu bihugu duhana imbibe izo ndongozi zitegeza kuba zisobanukiwe n'imico n'imigenzo ya demokarasi icyo bita kiritire politike demokaratike nabyo ni ibi twari turavuga ibintu nk'ibyo ni byo mhm. rero indongozi zikeneye kuba zizi kugira ngo zishobore gukwega abene gihugu kumbure badafite n'ubumenyi bwinshi zibakwege zibajana, mu nzira ya demokarasi mhm. mm. eh, ambasaderi urabye eh, nk'inyifato abanyepolitike bamwe bamwe bafise mbega dufatiye kuri ibi bita amaposite politike mhm. ni kimwe mu cyotuma ingendo muri politike iba nziza nshya ko turi dutegura amatora ni ukuvuga amaposite politike agahabwa abo bantu babishoboye babinonosoye kubwira nyifatire nziza dufatira hose turi muri aka gace k'ibiyaga bigari eh, icyo kibazo icyo kibazo kigarukana ikindi kitaratorega umuti mu burundi uwo kubaza ngo uvuge amaposite ni ukuvuga ibibanza bya politike mhm. bwite wo bitora birahari mugabo ubu n'umudiregiteri w'ishure ni ikibanza cya politiki mhm. ni ukuvuga yuko atari mu mugambwe watsinze amatora ntuja muri icyo kibanza mhm. ni ukuvuga byose byabaye ibibanza bya politiki rero eh, nicyo dutandukaniye ko n'ibindi bihugu bimaze gutera imbere hariho poste tekinike mhm. ni ukuvuga ibibanza bisaba ubuhinga ibyo rero bijamwo n'abantu basobanukiwe n'ubwo buhinga bize ibyo bita nabyo amaposite politike ni ukuvuga ibibanza bya politike ibyo bishyirwamwo riya bitandukanye ndarizi neza ariko kandi ni ukuvuga yuko umaze gutandukanya ibibanza bya politike n'ibitari bya politike ibibanza by'ubuhinga ukabishyiramo abanonosoye yubwo buhinga ibibanza bya politiki ukabishyiramo abanyapolitike mugabo bafise ubushobozi bukwiye kugira ngo barangure ayo mabanga ntubashiremo gusa kuko ari abanyapolitike bamirise mu mugambwe cyangwa batsinze amatora mhm. eh. Eh, tugarutse naho kuri ibi bita urunganwe urunganwe rwo ruguma ari rumwe si kimwe mu ntambamyi zituma hataba nziza mu gutegura amatora urunganwe aha icyo rugaruka kudufasha rugaruka kutubwira yuko tutariko turahindura ibintu mu munota mhm. umwe icyo bita generation ni ukuvuga ubwo runganwe iyo generation yabaye mu mugambwe umwe baracyari baracyafise imico n'imigenzo yo mu mugambwe umwe muri afurika dufatiye mbere na hano iwacu eh. iyo ngendo nayo nimurayibonamwo yego ya mazina nyine ya irimwo mhm. irimwo kuko ni bimwe nakubwira urabye ingena imigambwe yo muri afurika itunganijwe mhm. usanga umukuru w'umugambwe aba umuntu w'umushefu atakogwa ko Aliwe afata umugambwe akabugira ikibare ciwe mhm. uko nyine arongoye umugambwe niko ashikiriye aho ubutegetsi abigenza urunganwe rero rusaba ko ruhinduka buke buke buke buke buke buke nko mu mirongo na gatatu mhm. turangiza musongora eh, turangiza tuvugishije ukuri mu mirongo icyenda bafashe ubutegetsi baravuga ibya demokarasi forodebu mugabo ntiyari bwaronke imico n'imigenzo nayo nyene ijyanye na demokarasi mugabo iyo kumbura igumaho mhm. bari guhava bagatangura kwiga buke buke bakamara imyaka itanu bamaze kuronka experience ntoya nicyo mhm. gituma rero bisaba umwanya mugabo bigasaba umwanya dutera tugenda mhm. tujye muti byiza urunganwe guhinduka rukazura hanahana ariko ngaho nyene nuko nugo rundi ruzo uca wumva utiyo yabo ntihari bwagere nyabuna urunganwe ntibinoroshe guhinduka no bindi bihugu mhm. kuko uri ku butegetsi twabivuze ntavaho n'ingoga na n'ingoga mugabo abantu baraja bariga buke buke iyo batera baja ni nk'ibyo duhora tuvuga mu mu migambwe ugwaruka mu migambwe tubabwira duti none mwebwe muri mu migambwe mugenda gukurikira gusa cyangwa muragenda mukavuga muti ibi nabyo tubona byogenda uku n'uku n'uku n'uku gutyo nihagera ikiringo cyanyu mhm. namwe mukazoheza mugira icyo muhinduye mhm. eh. ego eh, dr ambasaderi turi ko turangiza kino kiganiro cyacu turi turabira hamwe twari ko turabira hamwe inyifato ibereye inyifato nziza eh, ku banyepolitike mu gutegura amatora meza kandi atekanye uno musi turabona aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu bihumbi na mirongo ibiri ni hano mu gihugu niyihe nk'impanuro n'akahe kamo wotera abo banyepolitike bose haba hano iwacu mu karere kuko ikirundi baracyumva kandi isanganiro barayikurikirana na mbere n'ikiganiro baragikurikirana niki nka kamuwe mwumva mwobatera nuwe muganda mwumva mwobaterera kugira bategure amatora meza kandi atekanye uko biri kose ndagashizeko uko biri kose uko biri kose dutegerezwa kubanza kumenya yuko ibi bihugu byacu ni gwacu uko tubikorera neza tuba turiko turategura kazoza keza mhm. tubikoreye nabi tuba turiko turabisenyura rero uko bigenda kose amatora ni umuco ni wo mu mico no mu migenzo ya demokrasi n'aho amatora tuyitiranye na demokrasi mugabo kugira ngo haboneke intwaro ya demokrasi n’imiburi buri hategereza kuboneka amatora meza rero mhm. dushaka kuja muri demokrasi dutegerezwa gutunganya amatora meza kugira ngo dutunganye amatora meza naho mhm. hariho ibikenewe ni ukuvuga dutegerezwa kuba duvise imigambwe myiza ija ku rubuga ikubaha amategeko kandi nayo ikubahirizwa mhm. ikindi kugira ngo imigambwe nayo ibe myiza itegezwa kuba ifise indongozi zibona kure kandi zumva iyo zivana igihugu niyo zizogishikana indongozi zibona kure indongozi zibona kurere les hommes d'etat mhm. bafise vision bavuga bati ubu ko ibintu bimeze uku n'uku n'uku twotegekanye iki muri porogaramu politiki tuzoja guhiganishwa mu migambi tuzoja guhiganisha twicare turondera abantu babinonosoye batubwira ati aha naha hakenewe ibi n'ibi n'ibi n'ibi aba aribyo tujana mu bene gihugu mhm.